Eh, strålande sommardag här på Trädgården. Jag heter Jenny Satt. Det här är Jenny och vänner. Det här är vårt 21 avsnitt. Hållt på så himla länge nu. Uh, gästen idag är en uh, helt fantastisk uh, musikbloggare. Snyggast i Sverige, kanske. <laughs> Välkommen Jon Lax. Tack. Även ett fantastiskt powernamn har jag tänkt på många gånger. Ja, eller hur. Det är ganska bra faktiskt. Det känns lite så här holländskt på något sätt. Holländskt? Två, två, en, jag brukar en, föra en, norskt. Enstavigt. Ja, ah, jo, i och för sig. och det Ganska holländskt är nog lite coolare. Tror Men så Wim Jonk, liksom. <laughs> <laughs> enstavigt till förnamnet, ja. Hur är läget? Det är jättebra, jättemysigt att vara här. Ja. Eh, kul att vara här med dig. Ja, det är toppen. ja, vi är ganska varma. Vi är ganska varma, ja. Jag satsade på eh. magtröja idag. Känner ja, att det, perfekt. Det, jag känner att jag ska klippa av min tröja snart. Totalt ovärdigt för min ålder, men eh, ändå <laughs> ganska gött. Och jag är superglad att du är här idag. Jon och jag eh, är ju kollegor numera på rodeo.net. Mm. Konkurrerande musikbloggare kan man säga. <laughs> man hittar numera Jenny och vänner på, på Rodeo. Och eh, Jon bloggar tillsammans med Lisa Elin Japp. som är en god gammal eh, Jenny och vänner-vän också. Eh, hur har du tänkt när du har valt dina låtar idag? Eh, jag har tänkt att jag ville ha tjejer jag lyssnar mest på tjejer. Älskar eh, tjejer. ja, och jag var lite orolig att det inte skulle komma några låtar med tjejer den här veckan. Eh, <laughs> men det gjorde ju det. Och, ja, det känns jättebra och jag tycker alla är superbra. Vi kör lite så här varannan eh, låtstil som mm. vi brukar göra. Jag petar in en av mina favoriter från veckan fast. tycker du om det här Jon? Uh, eh, jag tyckte att det var mysigt och det låter lite så här somrigt och eh, ja, fint. Fint på ett sånt här ställe i bakgrunden. Jag kanske inte skulle lyssna på det själv. <laughs> du ser lite så här skyldig ut nu. <laughs> Det här jag vill ju... vara artig. Ja, du är så himla snäll. Man behöver inte vara artig i den här bloggen eller i den här, podden. Okay. Uh, eh, det här var en grej som jag hittat via ett nytt uh, mixtape, Young Lean. Mm. Den här 16-åriga, lite skeva uh, rapparen från Stockholm från har Södermalm. Precis, ja, har precis släppt ett, eh, ett mixtape där han rappar över den här låten. Okay. Men jag tyckte att den var lite för brötig. Jag, och, som jag sa här förra veckan eh, så är jag lite allergisk mot vokaler nu helt plötsligt. Ja, jag hörde det. Mm. Eh, jag tänkte ha en diskussion med dig om Ja, det kan, det kan vi ha. <laughs> Men så då, då hittade jag den här, den här versionen i Friendzone, mm. så kalifornisk producent. Solar Flare heter den här låten. Mm. Va, hade du issues med att jag inte gillar vokaler? Uh, nej, alltså jag är ju väldigt så här, vokaldriven när jag lyssnar på musik. Jag vill ju ha framförallt en bra vers. Varför det? Det går jag igång på. Jag vet inte. Jag, jag tror att jag behöver ganska så här, enkla knappar att trycka på så, för att gå igång och är det instrumentalt så blir det <laughs> lite för komplicerat för mig du, att relatera Du måste ha det. mänsklig värme. Ja, men lite så, <laughs> lite så faktiskt. ja, jo, men jag håller med. Ja. En, en, bra poplåt behöver ju liksom en, ja. en härlig sångmelodi såklart. Men eh, i vissa fall så kan det vara rätt skönt att bara Absolut. Skippa, Verkligen. skippa rösterna. Verkligen. Vi fortsätter med en helt fantastisk låt som jag faktiskt inte hade hört förrän Nej. du eh, skickade den till mig. Ett kändisbarn ska vi lyssna på. Älskar kändisbarn. Ja, eller hur? Se om kan ta vem det The bright sun and the blue water, blue water, blue water. We fight less and love harder, love harder, love harder. You tell me that I'm the one, I, am the one, I'm the one. I tell you it's just for fun, it's just for fun, it's just for fun. We walk the beach at midnight, at midnight, at midnight. Watch the stars in the clear skies, in the clear skies, in the clear skies. We both say, I love you, I love you, I love you. But it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Hello, um. It's nice to see you here. I was wondering if um, I could give you my number, maybe. Oh, you're here for the summer? Oh, it's nice. Maybe we can hang out sometime. I'll give you my number, alright? We can hang out. I call you, you call me. Talk all night, mob all day. Girl, where you at? Boy, I'm on my way. On the beach again, never thought that this would end. Dinner by the water, wish that summertime was. motståndigt med låtar som liksom handlar om sommaren och om att ha så en summer fling. Eller hur? Särskilt när det kommer från en, en 12-åring som kanske så börjar nosa på konceptet men inte, inte får liksom eller jag, här, jag, kommer ihåg, ja, men jag kommer ihåg hur det var när man var 12, att han så här, lekte vuxen. Liksom. Mm. Och det är precis det Willow Smith som det gör. Åh Oh, Willow. Mm. Hon är så knäpp. Ja, Fantastiskt. Eh, jag har gjort massa eh, galna grejer. Whip My Hair var ju, den, den bara slog ju en i ansiktet när den ja, kom och bara, ja. bara wow, det ja. var coolt. Men sen eh, så är hon ju också så här ett odrägligt barn till Will Smith och Jada Will Smith och Jada, precis. Och det, det, det, har man ju liksom väldigt så motstridiga känslor inför. Man tänker att det, det är här... Ja, absolut, det har man. Men jag tycker att de verkar ha en ganska så här sund relation, i alla fall mor och dotter. Eh, mm. För Jada har ju gått ut och försvarat, alltså Willow fick ju en massa kritik för att hon hade en så här mohawk. Just det. Och Jada skrev ett långt så Facebook-inlägg om ja. att eh, eh, Willow är ett barn, hon får se ut som hon vill, hon är i en så här experimentell fas, eh, så här, lämna henne i fred. Det är viktigt så. för tjejer att kunna få klippa ja, men sitt hår. Exakt, liksom. exakt. Och det var väldigt fint. Mm. Hur skulle du beskriva den här låten? Uh, hmm, den är ju, det finns en 90-talssynt där mm. som är väldigt mysig. Uh, och lite som ni pratade om förra veckan också, att 90-talet håller i sig. Ja. Um, sen är den ju, den, den, den är ju vad den heter liksom. Den är ju en så här sommar flört hela låten. Ja, ja men så himla mjuk och fluffig mm. och mm. härlig bara. Extremt snygg. Hon har en ganska speciell eh, dialekt där på sättet ja, känns ja. Hela, det är väldigt Jag älskar när folk snackar i låtar ja, på det sättet. Jag med, men jag, jag fattar inte riktigt. För det första så har hon ju en brittisk accent som är lite konstig. Mm. Eh, jag tänkte ett tag att hon kanske spelar den här killen hon har träffat, att han kommer från... Mm. Jag tror inte att det är så, jag tror att det bara är en, en gimmick. Sen så är det ju extremt stolpig dialog. Uh, monolog. <laughs> Åh, jag tänker mig att folk kan reta ihjäl sig på detta ja. och att jag ändå kan götta mig ja, att folk kommer reta sig så mycket. Eh, den är Vi vet rolig, att den är mysig. Ja, så hon säger goodbye och så vilken tolvåring säger goodbye? Eller så vilken, vem säger goodbye överhuvudtaget? Men, men jag tänker mig att det, det är det man skriver längst ner i ett så brev ja. som man har pussat på och ja, ja, ja, det är brev. Det är ett brev såklart. Ja. här känns som eh, den svenska låt som har gjort mest avtryck eh, på internet i veckan. Skulle jag säga. Det okay. det också, <laughs> du tar mitt ord på det eller? uh, <laughs> I Break Horses, Denial. Det känns också som en sån här uh, patenterat svensk modern uh, internetlåt. Ja men verkligen, verkligen. Jag förstår att den så går hem där mm. ute på nätet. Jag gillar den uh, supermycket. Jag gillar den liksom den lite sugande mm. känslan i mm. Mm. produktionen. Samtidigt som att den är ganska så poppig och ja. du kände igen ett element i den också. Ja, uh, The Knife Silent Shout kom in där. Och jag tyckte det var att någonting den, med eh, Ja, någon syntslinga ja, som var väldigt precis. Fin. Introt typ, till, mm. eller ja, det som håller på i Silent Shout hela tiden. Eh, och det var väldigt fint jag tyckte att låten blev jättebra efter det. Och ja. liksom i och från det så, så blev det jättebra. Det känns ju som en så himla passande blinkning också. För ja. att det var ju verkligen The Knife som satte liksom standarden för all den här grymma svenska Precis. moderna poppen. Verkligen. verkligen. Uh, ja, bra, bra skit. Ja, ja det, var, det var en väldigt snygg hommage. Vi uh, går vidare med en riktig gammal, goding. Gammal drottning. Verkligen. Lill-Kim är ja. tillbaka. Yeah. money, that's so last year. Now when I do a show, they gotta pay me in gold. We talking about bread, gotta pay me in loaves. We sipping on rose and we making a toast. Celebrate to the good life. I'm married to the money, I'm a good wife. Hundred grand for a show, that's a good night. What it look like, what it smell like. Money, money. I'm smelling like I'm fresh out the bank. Y'all ain't getting money, oh y'all can't relate. Kimmy go hard in the motherfucking pain blade. Let's separate the real from the fake, the workers from the bosses. Most night stones from them diamonds that's flawless. I'm a winner, I ain't with taking losses. And we don't fuck with 911 unless it's the pauses. looking like a hundred mil. Like Lewinsky, I'm trying to blow a bill. 50 grand on that Hermes bag. His reptile like all you snakes in the grass. They like, girl, you be killing them. No longer single, I just married Benjamin. So tell a friend and tell a friend that it's Kim again. Yeah, the queen is back and I'm about to finish him. Yeah, my attitude like fuck it. Shoe game worth more than your whole budget. You already know it's the best that ever done it. So them money, talk like money. VVS is that to make a rainy day sunny. Little kindergartens, playboy bunny, and we do the money dance Why you niggas do the doggy. Yeah. man älskar när Lil Kim gör någonting som man faktiskt gillar. Verkligen, det var ju ett tag sedan. Eh, det, ja, jag kommer inte ihåg när det var sist, men det var ett tag sedan. Eh, och handen på hjärtat har hon ju varit bättre än så här. Ja, men det är, klart. det är ju fantastiskt att hon är tillbaka och verkar hungrig och så här. Looks like money känns ja. som en typisk <laughs> Lil Kim-titel eh, också. Det är mm. fantastiskt. Och hon släppte den på sin födelsedag som mm. en typ eh, födelsedagspresent till sig själv. Till sig själv. <laughs> Vad har du för förhållande till Lil Kim? Eh, Lil Kim började jag lyssna på. Alltså jag, jag var ett gigantiskt Courtney Love-fan när jag var tonåring och sen var steget därifrån till Lil Kim och Fox inte särskilt långt. Eh, så de coola två, brudar associationen? Ja, coola, eller? coola så här arga, självständiga brudar som typ inte tar någon skit. Mm. Eh, så, och de två var väl så mitt steg in till så här rap och R&B framförallt. Vi fortsätter med en sån eh, brud till. Yes. Yeah. back then they didn't know me. Now I'm getting warmer with gold on me. I'm rolling with my stoner homies. I'm trill as fuck. I'm sipping foes. Love Merc Park, my resident. We hit the block, we hop the Don't fuck with caps and bandana prints. Smoking Paisley purple, I call the prince. If that bitch is chippin', we kick it out. Can't stand these hoes, they yappin' mouth. I done paid my dues and took the long route. Now I want what's due, don't make me stomp you out. the Queen the Heart to my fucking house. I'm independent, y'all bugging out. If you sleep with me, that's your bad. My OE in this paper bag. I'm riding dirty with expired tags. My trio bitches, they rockin' mask. In New York, I used to call the cab. Fuck all that, I'd rather ride the train. Y'all scary niggas, y'all Y'all hot chains, I'm ODB with a pretty frame. I'm old dog in this Mustang with cane. Y'all sorry rap, so wash it down the drain. Them hoes weak, y'all gassed off hype. Every word I spit, every word I write. I'm the hip hop queen since MC Light. Smoked out raps must be on that pipe. Y'all ain't trapping, nigga. Y'all acting niggas. I'm alive and living, so fuck you niggas. I'm so cold, I'm pulling triggers. It's Cali Bud, roll up. They say I got that kill, you know I do. Yeah. Raised above that trill, my game so fluid. Wonder how I do it. uh These hoes try so hard. I do it like I'm God. I do it like I'm God. Oh. They say I got that kill. You know I do. Raise the off that drill. My game so fluid. Wonder how I do it. Yeah, these uh-huh. hoes try so hard. I do it like I'm God. I do it like I'm God. What's oh. up? nostalgic shit, slap it down pound. I'm so wavy, your ass will drown. I'm queen of hearts, I rock the crown. I'm downtown and I park the wheel, bitch. It's Sue some Japanese. I'm so raw with my rapper's these. Hate on me, I know it hurts. My bitches teasing. I'm flirt, playing mini skirt. We can make it work. Got some player partners in the whole purse. Selling pussy is all she worth. I'm churching on these chicken heads. My money rolls, I need the bread. Can't talk too much, no user fit. I'm laid out, poolside. My tie, I'm so high. I'm gone, baby, bye bye. Airplane mode, I can touch the sky. No limits, no gimmicks. My flows are sickest, I'm so ridiculous. His dick is big, see, go the distance. He get the money, she don't kiss him. I'm pimping bitches, I'm such a missus. My main nigga, he watch the dishes. Ha ha ha, trill is dead. I'm laid back with this handy Black. Y'all fake as fuck, I'm staying facts. That ain't a Rolex. What you done to that? We Rolex with the top bag. I'm placing bets, y'all. Det här var en av eh, mina favoritrappare, Raven Sorvino. Har du hört henne? Nej, aldrig. Det var jättekul att, att komma i kontakt med henne. Ja, bra. Ja, jag gillar det jätte, jättemycket. Hon är en sån där tjej som har hållit på aslänge mm. men liksom aldrig riktigt slagit svinstort. Nej. Men eh, gör de här så här långsamma, släppiga grejerna. Jag tycker mm. att hon, hon borde kunna få lika mycket uppmärksamhet som Kendrick Lamar. Liksom. Absolut. Eh, eh, baserat på vad jag har hört. Nu. Men, ah. It's going down heter den här i alla fall. Bra eh, titel. Också. Ja men bra. Ja. Enkel, ja. bra, perfekt. Lucille Precis. Eh, är med och gästar också. Mm. Uh, vi fortsätter på uh, spåret grymma tjejer som rappar. Ja verkligen. Silvana Imam som jag, hennes album Requiem som kom i våras är ett av jag, mina bästa album i år, absolut. Hur kommer det sig? Är, jag, jag, tycker det finns en, en romantisk känsla över den som är väldigt unik eh, och väldigt svår att ta på vad det är som gör mm. att, att den stämningen liksom skapas. Men det, det är något så mörkt och något väldigt privat över den, tycker jag. Jag, jag ehm. kopplar ihop henne lite med Alexis Week. Jag tänker att de har ja, lite samma stil. Vad, ja, vad jag har du? knappt lyssnat på Alexis Week ska jag erkänna. Mm. Eh, det var ju någon sån no homo-grej där eh, med, med, honom. Väl. Jaha, ja det var det eh, kanske. Ja, Han kanske inte är den smidigaste eh, Nej. killen <laughs> någonsin. men, <laughs> men de har lite liknande sätt att och, ja, jag har mm, föra sig på något sätt. Ja. Ja, men det, jag tycker det är väldigt fint och det, det är så här, hon har skapat liksom en, en så här idévärld som bara två personer förstår. Mm. Så. Här kommer ett, eh, något helt nytt spår. Helt nytt, den kom häromdagen och den är väl lite hårdare än, än albumet. Eh, men jättefint. Jättebra. Relax girls, the airtime, Lithuanian Airlines girls, the airtime. Som har dreaming på röd puls, lever överkommen död ung. Två steg från paradise tappar ett pistolhjärta och slänger ut det. Och sover aldrig, nej jag springer ut Ah, touchdown i min hemstad, yeah. upplyst och jag florissant. Yeah. Ett original, ah. ett gyllene barn. Yeah. Guldhjärta, gud snälla, låt det förbli så lugnt och sant så att mina tankar är vildare än andras. Och det är vackert, och det är fucked up, och underbart och jag är jävla uppenbar Spetsar vodkan med kolen i mitt vinglas Det låter svinbra och du är street smart Min syster, kapten i mitt dreamlag Den var kort men eh, naggande god. Kort men underbar. Lithuanian Airlines med Silvana Imam. Precis. Mm. Vad, vad väntar du av henne i framtiden? Eh, jättebra saker. Eh, jag vet inte riktigt. Det känns som att hon så här gör, hon har ju släppt i alla fall två låtar sedan albumet kom och albumet kom ju i maj typ. Mm. Eh, så det känns som att hon så har, hon, hon har ju också beskrivit sig som väldigt rastlös. Det känns som att det kommer komma väldigt mycket väldigt snart. Jag, jag tycker att hon har en bra känsla för vad som är roliga eh, produktioner. Ja. Så jag hoppas, ja. hoppas mycket på det. Ja, verkligen. Eh, på tal om roliga produktioner. Jag blev så himla glad när en av mina favoritpopdängor blev remixad av en av mina favoritproducenter här för ett litet tag sedan. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kind same control, I'm and I'm nervous. It's when the taxi major. mest eh, genialiska titel som en låt någonsin har fått. Ja, det är nog det. Jag. jag. tänkte precis det. Att så här, <laughs> titeln säger ju allt varför man älskar den här låten party in uh, eh, USA. Alltså, ja, och allt, allt man associerar till det. Så här, avklippta jeansshorts och så här, ansvarsfrihet på något sätt. Svinga uh, eh, stjärnbaneret ja, ovanför huvudet ja, i en pool. Ja, precis. <laughs> det är det enda vi vill göra här idag. <laughs> Spring break forever. <laughs> ja, vad, vad, tänkte du när du hörde den här? Eh, jag tycker att det, originalet är en superbra låt. Mm. Eh, och jag har inte varit så jätte, någon jättefantast av, av screwed-grejen. Nej. Ehm, men jag tycker det funkar här. Jag är ju en väldigt enkel person, så får ja. man skruvar lite röster så jag bara oh, det här är jag. <laughs> Eh, det här var ju Giraffage, en eh, sån här eh, sovrumsproducent som har härjat de senaste två åren som jag tycker är väldigt bra. Han, mm. han får saker att bli väldigt så här, glittriga. Det, ja. det gillar jag. Ja, men det var väldigt um, snyggt mycket bra. Verkligen. Ja, uh, rösten blir ju lite knäpp. Men, Den blir eh, lite konstig. Man köper ju inte <laughs> allt på samma sätt som om Miley Cyrus men, säger det. Men en sån här dag när det är liksom, allting är bara svettigt och jättevarmt och man inte orkar saker som går snabbare än 60 eh, bpm, precis. då funkar det rätt bra. Perfekt. Uh, något lite störigare skulle jag säga. Ja, precis. Vad blir det? Det blir MIA med årets bästa refräng. That's only one you you you you. That's only one you you you you. That's only one you you you you.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 Din, din, din, din. Matter if you win, it's based on what you bring. I still feel it and I trust it with the drink. Your telephone rings, but you ain't listening. So motherfucker, now I'm stepping in, in, in. herself when it comes to my stuff. She's made up, I'm real. I'm a lady of rage with the afro puffs. Who else can say the things I feel? More jiggy than well, from a male to a chill. There's no I cannot kill. Still, still, still chill up on the hill like I'm popping a pill. There's no other things I wanna feel. trillions of cash and there's billions of us and there's millions of things that can happen with the stuff and there's thousands that will crash and there's hundreds that will smash. There's only one you and i am a drink to that. One for you ja. Eh, med MIA. Ja. Vad, vad är det som du gillar med den här? Uh, alltså jag tycker att den låter som det låter. Only One You heter den Only One You, precis. Um, den låter som det låter i huvudet när man är nykär. Faktiskt, det är, så här, det är bara så här ding, ding, ding och liksom <laughs> kaos och, och, och väldigt så här catchy. Mitt i allt kaos. Låter det så här störigt i ditt huvud när du uh, ja, blir kär Ja, men faktiskt. Det gör det. Mm. Ja, eller mycket brus och mycket så här, ja, ding. Va, va, jag tänker mig att du har gillat MIA sen hon eh, dök upp. Ja. Vad va är hon på sin kurva, tycker du? Eh, baserat på den här låten så är hon ju absolut eh, på topp. Eller jag, jag, vill inte säga toppen för jag vill inte att så här, hon ska börja dala. Nej. Men eh, högt uppe. Mm. Mm. Vad, vad längtar du efter att höra med henne? Jag längtar efter den här skivan som skivbolaget inte ville släppa som var Too Positive. Eh, de, de vägrade släppa hennes skiva. Hon skulle ha släppt den i april. De, Interscope ville inte släppa den för att den var för positiv. Um, <laughs> ja. som, <laughs> så eh, hon fick, hon fick göra om allt och uh, antagligen kommer något så här hårdare och lite mörkare till hösten. De bara, nej vi vill att du ska vara ute i öknen och åka på så här, bilar, bilar, med beduiner. Typ. Ja, ja. okay, Okay och vara ah, ja. kontroversiell och typ eh, lätt konspiratorisk. Man gillar ju den sidan, men jag gillar den där ja. mjuka Jo, men precis. Vi har, sett, också. vi har ju sett den konspiratoriska Emma Geijer och det vore jättekul att se en för positiv Emma Geijer. <laughs> Eller höra. jag är skitglad. Ja, ja, precis. Och det här, det här är ju väldigt så här, gulligt. Jag, Under låten här så, så fick jag en snilleblixt. Jag ja. ville att eh, hon och Jay Paul precis. ska göra någonting tillsammans. Eller att hon bara kan göra någon sån remix på hans Straight Mumbai eller någonting. Det skulle ja. bli magiskt. Vi, vi får starta en petition. Vi gör det nu. Vi gör det nu. Uh, det är ju något slags tema på den här podden idag. Ja. Svincoola tjejer. Ja, precis. Vi fortsätter Hjältar. med några till. Ja. some love, but I don't. bitches can't see her, no retina. I told her if you gon' win, it's no letting up. See, they can kick you while you down, but you getting up. See, ain't a man that could block what God bless. So if a chick want try, she a hot mess. Cause this one is for the girls making progress. See, I'm a monster, no, I'm not a Loch Ness. Put my, put my, put my work ethic, damn it. lock next. That's why this little Trini girl get the top checks. Went from watching niggas cook up in the Pyrex, but now I rock jets, meetings with the top I reps. I live life to the fullest, I will be speeding like the I'll be rolling like a train. I'll be dancing. det här kom ifrån. Ola, ola, Vi vet ey. ju inte det. Det är någon gammal eh, klassiker. Vi får ge dig uppgift till nästa gäst och ta reda på det. Ja, eller alla ni som lyssnar där ute. Precis. Gå in och kommentera på Soundcloud. Uh, vi har fått en väldigt rolig kommentar på förra avsnittet mm. för någon som tycker att vi spelar för lite dansmusik okay. Eh, och för mycket R&B. Ah. De kommer bli så besvikna på det här <laughs> avsnittet. Ah. och um, den, eh, den insikten, eller man ska säga, den eh, besvikelsen gav upphov till en helt ny blogg. Uh, ah. Benny och vänner. Ah, från ah. det kan man kolla in. Där finns, där finns det en massa bra tips på dansmusik ifall man tyckte att det här var för uh, mycket R&B Dansmusik för alla Bennys där ute. Exakt. Benny och vänner. Jag skrattar bara jag hör det. <laughs> <laughs> skitroligt. Det är eh, Cici. Cici, älskade Cici. Ja, hon, hon är tillbaka. Mm. Uh, det känns som att inför, eller sen, sen hennes tredje skiva, som inte gick så bra, så är hon tillbaka varje gång hon släpper en skiva. Ja. Hon, hon så här, nu är hon tillbaka. Uh, och jag tycker det är så himla orättvist. Skulle vi leva i en rimligare och mer rättvis värld så skulle den här låten framförallt vara en gigantisk hit. Supermega hit. Ja, men jag tror inte att den kommer bli det. Det är så konstigt för den har nästan lite schlager-feeling. Ja, eh, precis. I, och, och, Jennifer Lopez som jag sa när vi lyssnade på den. Den kunde varit skriven för henne. Typ. Absolut. Eh, och Nicki Minaj är med och allt är helt fantastiskt och det är jättebra. Men jag tror att den tyvärr kommer floppa. För mm. Ciara mm. har på något sätt fått stämpeln som så här den som inte säljer. Ah, längre. Det är så jävla konstigt. Det är Hon är ju coolast i hela världen. Ja, verkligen. Och jag, tycker, jag tycker det är lite synd att hon, att hon inte bara släpper att hon inte så här, eller att hon inte slutar jobba mot den här ettan som hon inte kommer få längre. Mm. Så, att hon, bara, hon, hon är ju extremt respekterad i en liten så här nisch ja. ändå. Att hon inte omfamnar det mer. Ja, men precis. Jag, jag gillar ju det här som är poppigt och härligt, men jag tycker också om när hon är supersnuskig och långsam Gud, och ja. Eh, gör crunk and be. Verkligen, <laughs> Den gamla genren. verkligen, verkligen. Det är ju min, min favorit egentligen. Mm när hon är ehm, hård och dansar hårt. Vi, eh, Jon berättade precis att han eh, har slutat följa Sierra på Instagram. Varför då? Eh, jag tyckte att det blev jobbigt när hon eh, la upp för många bilder på sin gulliga hund. Och den, den hunden har Instagram alltså, eh, re tusen gånger. <laughs> Tyson. den är supersöt men <laughs> enough is enough. du Jon, vad, vad längtar du efter när det kommer till musik eh, sommaren 2013? Eh, oj, vilken svår fråga. Det brukar mm. inte hända så mycket på sommaren. Jag, nej, jag längtar inte så mycket efter något faktiskt. Jag, här, fortsätter det så här, det kommer några bra låtar i veckan med några bra <laughs> människor så är det väl bra. Så himla nöjd. <laughs> ja. <laughs> Men, finns det något sound då, som du är extra peppad på? Eh, ja, det vi, det vi lyssnar på nu. Okay, eh, R&B typ. Va, va, vad ska du göra um, mm, närmsta veckorna? Sommaren? Jag ska ha semester och jag ska inte göra någonting i alla fall nästa vecka. Veckan efter kanske jag ska åka till en kompis land och inte göra någonting men på en annan plats. Lyssna på Go R&B. Ja. Jag hoppas att du och eh, Lisa, din ja. Eh, partner in crime, när ja. kommer till musikbloggen, kommer eh, hit snart igen. Vi behöver, vi behöver göra en podd snart med, ja. med tre pass. Ja. Vi får se hur det går. Ja. Vi, absolut, när som helst. Så himla mysigt att ha dig här. Det var jättekul att vara här. Bra valda låtar. Vi spelar så många grymma tjejer. Mm. Vi petar in en kille här på slutet, okay. lite motvilligt. Oh. know that you want me, but I need you to know that shit. This will never be recited. Just open up, invite me, and we gone, we gone. I said, look, we do nothing but talk. Yeah, I just wanna take it further. So this is the plan. Tonight we gon' start running circles cause we grind. Girl, I got it wrong.